Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 24-ն է, տարվա 358-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1905 թվականի հենց այսօրը հիմնադրվել է Սան Պաուլու նահանգի պատկերասրահը։ 1777 թվականի ուղիղ այսօրը Ջեյմս Կուկը հայտնաբերեց ամենամեծ ատոլային կղզին՝ Կիրաբատի կղզեխմբի Սուրբ Ծննդյան կղզին։ 1914 թվականի հենց այսօրը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սկսվեց Սուրբ Ծննդյան հրադադարը։ 1919 թվականին սկսվել են Ագուլիսի ջարդերը։ 1951 թվականին Լիբիան անկախացավ միացյալ հակավորությունից եւ Ֆրանսիայից այսօրը ծնվել են 1822 թվականին անգլացի բանաստեղծ եւ արվեստի տեսաբան Մեթյու Արնոլդը 1868 թվականին գերմանացի նշանավոր շախմատիստ, շախմատի աշխարհի երրորդ չեմպիոն Էմանուել Լասկերը 1895 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող եւ ճարտարագետ հայկական նորագույն զինյալ ազատագրական պայքարի հերոս Գուրգեն Յանիկյանը 1906 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլացի դետեկտիվ ժանրի գրող Ջեյմս Հադլեյ Չեյզը 1919 թվականին հայ սովետական փիլիսոփա, Խորթային Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Մեհենդակ Մելիքյանը։ 1968 թվականի հենց այսօրն է ծնվել գեղանկարիչ Պետրոս Պետրոսյանը։ 1981 թվականին ռուս ճանաչված երկիչ Եվրատեսիլի հաղթող Դիմա Բիլանը 1991 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլիացի երգահան դերասան One Direction հայտնի խմբի անդամ Լուի Թոմլինսոնը Այսօր դեկտեմբերի 24-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 7 օր։